Աշոտ Ղուլյան Բեկորի հայրենի գյուղի Խնձրիստանի համայնքապետարանի նորակառույց շենքի արտաքին պատին Արցախի դրոշի կողքին Բեկորի մեծադիր նկարն է, որպես վկայություն այն բանի, որ ինչքան էլ ժամանակները խառնակ լինեն, Արցախի հարցը փակուղի մտած ու ճշնամի երկրի ղեկավարի հողորտանքները բարձր, Արցախն ունեցել եւ ունենալու է նրա հայկական ապագայի համար պայքարող ու այդ պայքարի համար անգամ կյանքը չխնայող զավակներ։ Բեկորի եւ նրա նման շատերը, որոնց համար հայրենիքն արժեք էր չկան, բայց ապրում է գաղափարը գործ գործը, որ արել են, ապրում է գյուղը, որտեղից սերել է բեկորը։ Այնտեղ մանուկները սովորականի նման խաղում դպրոց են հաճախում։ Նրանցից շատերը, ինչպես եւ իրենց ծնողները, իրենց ապագան այս հողում են տեսնում։ Տիկին Արփիկը, որ բեկորի համար մայր է դարձել նրա մոր մահից հետո, հիմա Խնդրիստանում է ապրում, որթու անունը լսելուց հուզվում է։ Աշոտը շատ խելունք խոխայել է, Աշոտը պրոստո չարալ է, շատ ունակ երեխա է, շատ վերքամերասից հասկացող, ընտրված, ինքն էլ մի Սարյանով արտասալա ծրուկ եկալա։ Հիշողություններ է պատմում Որթու եւ իր ջոկատի մասին, թե խստության հետ միաժամանակ ինչպիսի հոգատարություններ ցուցաբերում իր զինվորների ու ընտանիքի հանդեպ։ Տիկին Արփիկը վերհիշում է, թե ինչ երազանք ունեին Բեկորն ու իր ընկերները։ Աշոտը հնգերունք երակա եկալ, նհետը Բալայան Վլադիմիրը։ Հա, հա, ապրես։ Բալայան Վլադիմիրն ալալ, նհետը Չլդրանան Մեքսիկանում ամեն տղա ել է, ամեն օրոտի ցիլել են էլի, եկավ ինձ մեղուն է ել, մեղվան տանիքներ ունեի։ հա, Այդ տարեդել մղր չկար, փիս թորթաս տարի էր։ Նենց լա հին չույլելա, կսատ բրատ երին կարա կամալ չնք, ящикներում էին դտակետան։ Վլադիմիր թասմա ջաջարմու եկավ միլա մղրոտը։ Եսանիկ կշացանք տակետոն, շոկալ, լավ-լավ տեղան պիրալ, կտորալ մղրովեր դերա Վլադիմիր թասմա երանի թե գրվից հետո հենց մհետ մտել իստի կամպանիա կյանք միլավ քեփանենք մրտներն առաջնելով բաղա այդ բաղը մտ տղաները չհասցրին բայց նրանց շնորհիվ արցախում իրենց սերունդները հասցրին զգալ ազատ հողում ապրելու նաև քեֆանելու համը ու հիմա թող որ դժվար ժամանակներ են բայց այդ լուսավոր օրվան խնդրիստանում հավատում են նաև այսօր եթե դժվարություններին նայենք պիտի չապրենք անգամ ասում է որդուն արցախյան պատերազմում կորցրած խնդրիստանցի լենա տատիկը մեզ նստելու տեղ առաջարկելով կոկիկ ծաղկաշատ բակում թողիզների որ ես մարտահայտում ասում են Ղարաբաղ ճակատը պինդա ամեն ինչին վերջոն է դեպի լավն էլ եք մտածում ասում լոխ լավանյան այդ լոխ լավ այդ արտահայտությունը ով է արած որ մեր ժողովրդին այդ լոխ լավ հասկացության հույսը պահում աստեղմս որ լավ այնա դե վատնել վատնել սորվա իրան կահուկա Խնձրի ստանում բակերն ու տները կոկիկ են ու խնամված։ Համայնքապետարանի շրջակայքն էլ խնամված էր, կանաչապատ ու միանգամից լավ տպավորություն է թողնում թողնում հատկապես գյուղին անծանոթ մարդկանց վրա։ Չնայած շրջափակման մարտահրավերներին Խնդրիստանում գարնանային Երուզեր է։ Գյուղը փորձում է շրջափակման հետևանքներն արժանապատվորեն հաղթահարել։ Համայնքի ղեկավար Ալեքսեյ Ավանեսյանն ասում է, որ Պարենը համայնք հասցնելը որոշակի դժվարություններ է հարուցում։ Գարնանացանը կազմակերպելը նույնպես վառելիքի պատճառով։ Ընդհանուր խնդիրը սննդի մատակարարման խնդիր ունենք։ Այս կտրոնային տարբերակով առանցել եք ձեթի եւ շաքարավազի առաքիչներն են միակ հստակ աշխատում մեր համայնքում։ Մնացած են ուտելիք բանջարեղենը բենը ոչ լրիվությամբ է մատակարարում եւ բերած այդ ապրանքն էլ ոչ կտրոնով են տրամադրում։ Մի քիչ այդ ապրանքները դժվարացնում համայնք։ Ընդհանուր գյուղում ունենք 220 հեկտար աշնանացան, ծորին ցանած 50 հեկտար գարի։ Գառնանացանն էլ մին 50 հեկտար հաճարենք ցանել ճիշտ է, էլի դժվարությամբ, բայց կոտրոնների միջոցով դժվարել է ինձ բերել, հասցրել ցոյ այդ հաճարը ծերմնացուն խոհանցնել։ Համայնքի բնակիչների մի մասն աշխատում է Խաչենշին ընկերությունում, ծառայում պաշտպանության բանակում։ Կաշենի հանքի փակվելուց հետո գործազուրկներ գյուղում կան, իսկ առհասարակ Խնձրիստան համայնքի բնակիչների հիմնական զբաղմունքը հողագործությունն է։ Մի քանի հոգի անասնապահությամբ են զբաղվում։ Սեփական կարիքները բավարարելուց զատ հողի բարիկները նաև շուկա են հանում։ Ջրամատակարարումը որոշ խնդիրներ է առաջացնում, ասում է Ալեքսեյ Ավանեսյանը ջրի խնդիր ունենք, այս երաշտի պատճառով էս 5 տարի արդեն ամեն տարի քչանալով քչանալով քչացել է։ Կառավարության միջոցով արտիզան ավոր ենք փորել, բայց դեծել չմջուրհանենք։ Դե ներկայացրած ախնդիրն է դժվար է տեղանքը ջրի պակասության ընդհանուր խնդիր ունենք, բայց նախատեսումա որ կան տեսնեն փոքր առուններից իշ կարելի է վերած, որ մի քիչ այդ խնդիրը լուծում տանք։ Բնակարանային խնդիրներ խնդրիստանցիները չունեն։ 44-օրյա պատերազմից հետո տեղահանված 21 ընտանիքի նույնիսկ հյուրընկալել են տեղավորել։ Պետական միջոցներով գյուղի տիրազուրկ տները վերանորոգվել են եւ տրամադրվել տեղահանվածներին։ Խնդիրներից ու զարգացման հերանեկարից տեղին չի համարում խոսել համայնքի ղեկավարը։ Ճգնաժամային իրավիճակում ասում է դրանք առայժմ մի կողմ են դրվում։ Հիմա կարևորն անվտանգային ու ճգնաժամային իրավիճակի հաղթահարման փուլն արժանապատվորեն անցնելն է։ Զրուցակիցս լավատեսորեն է խոսքը եզրափակ նպատակում կգա նաև զարգացման լուսավոր օրերի ժամանակը, այն գուցե թե սարերի հետևում չէ։ Սրփուհի Վանյան, Արցախ լրատվական։